zerbitzuak, zerbitzu publikoak, ahal bezain urbil jendetaz, baita ere hemengo ekonomia baliatzia gehiago eta zaintzia. Eman dezaun eh, hemengo eta transizio energetik delakoa, bulsatzia hemengo igurarekin, eh, badira zer nahi gauza egiteko ino, bon, bada ere eta elkarteen finanzatzia, E, eh, elkarte tipiak hemengo gazte, gaztekin ari direnak edo jendezarrekin ari direnak, olako elkarteak finantzatzia ez eta elkarte ospetsu horiek bakarrik, eta politikan mailan guk dugu bultzatuko lurralde kolektibitatea. Hori da gure helburua zendako, zenta hori, emanen dauku gure geroa hemen eta hautatzia, ez eta pauen. Berriz politika etika posi bat sagaraztia. Jendeak geota guti horbiltzen dira, boskatzerat, eta hoi zinez eh, problema honi bada. Eta behar ba politikan etika berriz sagarazten bada, behar ba jende horiek berriz eh, kutsa horitaz horbilduko dira behar ba, zera, dira, joktan, mainan uh, eh, espero dugu etika batxeatzera ekartzia. Aldaketa, aldaketa eh, lehentasunetan ere, eh, gure lehentasunetan, bon bat dira gauza batzuk, bon, eman dezaun uh, laborantxa mundian, guk laborantxa, hemengo laborantxa nahi dugu sustengatu, baita ere bon, biztan da nahi dugu sustengatu gure kultura, hizkuntza hororen gainetik, hizkuntza nahi nuke jendek hemen eh, eskualegian eta gure kantonamendua bereziki, Eskuaraz eh, bizitzeko ahalak uh, eh, ukanditzazten.